بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. حاميم Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu, mwenye nguvu, mwenye kujua. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير Anayesamehe dhambi na anayepokea toba, mkali wa kuadhibu, mwenye ukarimu, hakuna Mungu ila yeye, marejeo ni kwake.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 Na kila taifa lilikuwa na hamu juu ya mtume wao wamkamate. Na walibishana kwa upotovu ili kuipindua haki. Kwa hivyo niliwakamata. Basi ilikuwaje adhabu yangu? وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار Namna hivi limwathibitikia makafiri neno la Mola wako mlezi ya kwamba wao ni watu wa motoni.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 mwenye hikma وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم na waepushe na maovu kwani umwapushaye maovu siku hiyo hakika umemrehemu na huko ndiko kufuzu kukubwa الله أكبر الله أكبر la Surat Ghafir au Al-Mu'min imeteremka Makka Sura hii imeanzia kama zilivyoanzia sura nyingi kwa harufi mbili katika harufi za alfabeti na ikaanza kwa kutaja shani ya Qur'an iliyoteremka kutokana na mwenye nguvu, mwenye ujuzi, mwenye kusamehe madhambi mwenye kukubali toba, mkali wa kuadhibu, mwenye ukarimu. Kisha ikaitia tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja na kuacha kudanganyika na utawala ambao huenda makafiri wakawa nao na ikawataka watu wakumbuke matokeo ya kaumu zilizokuwa kabla yao. Baada ya hayo sura imesimulia habari za wabebaji arshi na kusabihi kwao na madua yao na ikaeleza hali ya makafiri na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu yao. Na sura ikasimulia zaidi kuliko mara moja juu ya ishara za Mwenyezi Mungu na uweza wake katika nafsi zao na yaliyowazunguka ya mbinguni na kwenye ardhi na neema zinazomiminikia kama inavyowaitia katika zaidi kuliko aya moja wamwamini Mwenyezi Mungu mmoja kwa kumwabudu yeye tu. Basi muombeni Mwenyezi Mungu mkimsafia dini yeye tu na alisema mola wenu mlezi, niombeni nitakuitikieni. Huyo ndiye mwenyezi mungu mola wenu mlezi, mungu muumba wa kila kitu. Hapana mungu isipokuwa yeye, kama vile vile sura hii ilivyokusanya katika baadhi ya aya zake maneno ya kukumbusha siku ya mwisho. Na waonye siku inayokurubia, wakati nyoyo zitakapofika kooni nao wamejaa huzuni na sura imesimulia kidogo katika kisa cha Musa alayhisalam pamoja na Firauni na hasa walioamini katika watu wa Firauni. Na sura ikahitimishia kwa kuwataka watu watembee katika ardhi waone yaliyowafika kaumu zilizokuwako kabla yao na vipi ulikuwa mwisho wa ghururi zao kwa ilmu walizokuwa nazo. Na ilipowafikia adhabu ya Mwenyezi Mungu alisema tunamwamini Mwenyezi Mungu pekee na tunawakanya hao miungu tuliokuwa tukimshirikisha nao lakini hao wameamini baada ya kushepita wakati lakini imani yao haikuwa yenye kuwafaa wakati ambao wamekwisha iona adhabu yetu na huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake wala hutakuta mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu na inaposhuka adhabu hapo ndipo watapohasiri makafiri Hamim, yani H na M, harufi mbili katika harufi za alfabete zinazoanzia sura hii kwa mpango wa Kurani katika baadhi ya sura kuashiria kwamba hii Kurani imeundwa na maneno hayo hayo wanayotumia wanadamu. Nayo juu ya hivyo imewashinda kuleta mfano wake. Hii Kurani imezeremshwa kutokana na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye kushinda, mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake naye ni mwenye kupokea toba ya wenye kutubia na mkali wa kuadhibu. Mwenye neema nyingi, hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake, ni kwake yeye peke yake ndiyo marejeo na mafikio. Hawazibishi ishara za Mwenyezi Mungu zenye kuonyesha dalili zake ila walio makafiri. Basi yasikuhadae huko kutangatanga kwao katika nchi, ukadhani kuwa Mwenyezi Mungu kawasahilishia mambo yao juu ya ukafiri wao. Kabla ya hawa walikufuru kaumu ya Nuhu na makundi mengine yaliyojumuika kuwapinga mitume baada ya kaumu yake Nuhu. Na hao wakawa na pupa ya kumletea shari mtume wao wamtie nguvuni. Na wakawa wanajadiliana katika upotovu usiokuwa na ukweli wowote ili kwa upinzani wao wapate kuipindua haki iliyokwisha thibiti. Basi mimi nikawashika nikawatia katika adhabu ya kuongolia mbali. Hebu angalia ilikuwa adhabu yangu juu yao. Na kila lilipothibiti neno la adhabu juu ya mataifa yaliyokadhibisha manabii wao, basi kadhalika lilithibiti neno la Mola wako mlezi juu ya hao wanaokukanusha wewe, we Muhammadi, kwani hao ni watu wa motoni kwa kuwa wamehiari ukafiri kuliko imani. Malaika wanaobeba arshi na wenye kuizunguka wanamtakasa mwenye kumiliki mambo yao na mlezi wao wanamtakasa kutokana na kila upungufu kwa mtakaso uliolingana na sifa zake. Na wanamuamini na wanamwomba maghfira kufirie waumini huku wakisema, ewe mwala wetu mlezi, rehema yako imeenea kila kitu na ujuzi wako umezunguka kila kitu, basi yasamee makosa ya waliorejea kwako na wakaifuata njia yako na waepushe na adhabu ya motoni. Na malaika hawa usema, Ewe Mola wetu mlezi, waingize waumini katika mabustani ya milele uliowaahidi kwa ndimi za mitume wako. Na pia waingize pamoja nao waliowema katika wazazi wao na wake zao na dhuria zao. Hakika wewe peke yako ndiyo mwenye kushinda wala ushindiki, mwenye hikma usiyekosa. Na usema katika dua zao, waepushe waumini malipo ya madhambi yao, one muepusha wewe na malipo ya madhambi yake siku ya malipo basi hakika ndiyo umemrehemu kwa fadhila yako kuepushwa na malipo ya madhambi ndiyo ushindi uliofikiria ukomo mkubwa mno